Ko katoļu paznīca māca vai nemāca? Par ticību, paznīcu un garīgumu. Klausies dienas katehēzi katru darbu dienas rīta pulksteni 9 vai atkārtojumā 11. vakarā. Slavēts Jēzus Kristus, skan Dīnas katehēze kopā šodien ar jums, kā ik ceturtdien ir prīsteris Morteņš. Pulkstiņi roda 9 un 4 minūtes, īsoksem šo pordūmu stundi, turpinojot eh, mūsu tēmu par sirdsapziņu. Un šai tēma gavieņu laikā ir ļoti aktuāla un eh, svarīga lai mēs varētu nopietni un patīsi izvērtēt savu dzīvi un visu, kas timā notiek, ir napīcīšama, labi audzinota sirdsapziņa, jo tikai tad balstoties uz dīvu un jo likumu, mēs varam atklot objektīvu patīsību savus īkšējos pordzēvojumus un visā uzvedībā jebkurā dzēvis jomā. Un tā kā mēs esam ticīgi, tad mums ir joīvāroj dīva likumi un morāles prasības visos dzīves situācijos un lītos. Ja uzdotu jautājumu, kas ir sirdsapziņa, un tad katram būtu savas atbildis, un kāds teiktu, te ir īkšējo bols, kāds teiktu, ka sirdsapziņa ar dīva bols, kas mani regulē, bet varētu sacēt, ka tas ir iekšējais likums, kuru cilvēks nav sev devis pats, bet kuram ir jopaklausa. Šo sirdsapziņas balsu, kas namiteigi mudinoju mīļot, darēt labu un izavarētīs no ļauna, attīcēgajā breidī cilvēks dzirt atskanam dziļi savā sirdīm Un ka runāja Otro Vatikāna koncila dokuments Gaudium et Spejs 16. nodaļā, tad varam lasīt, ka šis likums cilvēka sirdī ir dīva īrakstīts, un eh, sirdsapziņa ir visnoslēpumainoko un svātoko vīta cilvēkas vietnēcā, kurā is ir vīnatne ar dīvu un var sadzirdēt jo bolsu. Kardināls eh, Džons Henrijs Ņūmens soka, ka sirdsapziņa ir mūsu gora likums, kurš tomēr ir poroks par mūsu goru. Šis likums izvirza mums noteikumus, noroda uz mūsu atbildību un pīnokumu, bažo un cerību. Sirdsapziņa viestēja par to, kurš gan dabiskajā, gan pordibiskajā pasaulē uzrunoja mūs cauri aizsegam – moca un voda mūs. Un šī sirdsapziņa ir poša pirmo no nu visiem Kristus palīgiem. Domāju, ka šimā pasaulē un mūsu dīnos, cevišķi šudin, ir īpaši svarīga un skaidra un naporprotama mocēba par sirdsapziņu, jo mūsu Mūsdienu cilvēks atsarūdās aivīn pieaugušā ētiskā un morālā rele, relativisma ītekme, un lai cilvēks spātu vadētīs pēc sirdsapziņas, jam ir jozana, kas ir tos bilteiba, kaidus pīnokumus sirdsapziņa jam uzlīk, kā var audzinot un veidot sirdsapziņu un kādus kritērijus jojam par pamatu, lai atšķirtu sirdsapziņas brīdumu pakopis un tā toļok. Bet gadējumā, ja cilvēks ignorēja sirdsapziņas audzinošanas napīcīšamību, jo ticēbas pieredze kļūst ar viņu paviršoka un sekloka, un tikai pazateicūties jūtēgais sirdsapziņai, cilvēks var īgūt dzēvis porlīdzēbu par adīva eksistenci. Protams, mēs pagošajā, pagošajā reizē, kad aplūkojam un īsokam pordomot par sirdsapziņu, mēs eh, pasakavējamies pie to, ka sirdsapziņa sadzēvoja ar egoismu, un kāda ir būjota sirdsapziņa un kāda nav būjota sirdsapziņa, uh, un kādas tos būjošanas eh, metodis ir. Un, protams, mēs apskatējam trejas virzīnus, eh, kādi tie ir, uh, lai sirdsapziņu patīsi īpazeitu tu balsu, kas mums uh, cilvēkā ir. Bet eh, mēs nevaram sasniegt harmoniskas un saticēgas attīcības savā starpā bez jūtēgas un labi audzinotas sirdsapziņas un uzvairāk tas attīcās uz tū svieru, kur cilvēku saista savstarpēja atbildība – piemēram, laulāto draugu un ģimenes cilvēku, kā arī draugu vudā vispār, un vai tad kaidam var uzticēties un īrodēt savā dzīvē svarīgu vītu, kas ir nagūdēks, kas ignorēja savu sirdsapziņu, un īpaši mūsdīnu situācija ir svarīgi apsazinoties atsevišķu cilvēku un ģimeņu attīstības priekšniekums kā arī atsevišķu tautu un visas cilvēces turpmākais liktenis ir atkarīgs no taisnīgas un labi audzinotas cilvēku sirdsapziņas. king who reigns over all and never changes or turns. Unfailing justice, unfading grace, whose promises remain. Yes, your promises remain. Now unto the king who reigns over all and never changes or turns. your promises Klausāties dienas katehēs, kas ir iespējama pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies! Jūs klausāties dienas katehēzi, kopā šodien ar jums ir prīsteris Mortenš un pordomam tolok sirdsapziņas jautājumus šajā katehēzes stundē. Taitot sirdsapziņā, kas ir goreigos dzēvis integrālo sastāvdaļa veidojās mūsu pakopieniski un pamazom. Kā mēs lasām katoliskos baznīcas katehismā 1783. punktā, cilvēkam ir napīcīšama sirdsapziņas audzinošana, jo ir pakļauti nagatavai ītekmei un grāka kārdinoti, tī var dot priekšroku pošu sprīdumam un nolīgt autoritātīvu moceibu. Ikšējais un morāl, morālais apjukums, kā losam lumengensium konstitūcijā, namokalība garīgos izzinošanas procesiem līdz ar to hauss izvielis nepīcīšamības momentā rūdas tīši topiec, ka trūkst jūtīgas un labi audzinotas sirdsapziņas, ne tikai reliģiskajā ziņā, bet arī visos laicīgajos lītos izšķirūša lūma ir labai un tērai sirdsapziņai, un jebkurai cilvēka reicībā arī laicīgajos lītos ir jobūt pakļauta dīva varai. Te būtu vītā atcerētī svāto Augustīna pamudinojumu – arvien atsagrīzieties pie savas sirdsapziņas, izjautoju to, izskatīs sevi, broļi, it visā, ko dorat atceratīs, ka Dievs ir jūsu līdzinīgs. Pazateicoties uzticēgai un dosnai lūkšanai, kas balstās uz Dieva vordu, mēs varam saklausēt īkšējo balsu, ar kura ar kuras paļēdzēbu divs izvērtē mūsu dūmas un ilgas izjūtas un rēdzēbu. Dīva vorts ir dzējus un īdarbēgs un osoks par kotru divas miņu zūbenu, tis spīžas cauri, kamēr poški ir dvieseli un goru tos lūcekļus un smadzenes, tas ir dūmu un sirdsapziņas tīsnes un jo vaiga prīškā nav apslāps neviens radējums, bet jo acīm viss ir kails un atklots mums jodūt jam nūriekins. Tā mēs varam lasēt apustuļa povla viestule ebrejiem. Katoļu baznēcas katehismas aplīcinoja, ka Dīva vords izgaismoja mūsu sūļus, mums tū dziļi jopījam ticībā un lūkšanā un joisteino dzēvē. Tādā veidā notiek sirdsapziņas audzinošana. Ja runājam toļok un pārdomojam par sirdsapziņu, tad zinām, ka Dīva balss nav garantēja, lai nodrošinotu Dīva intereses cilvēkā. Gluži ūtraidi te ir garantēja, kas nodrošina poša cilvēka intereses, lai jo dzīve būtu sakortota un jis varētu kļūt laimēk šeit virs zemes, kā arī mūžībā. Un cilvēks, kurš reikojās pret savu sirdsapziņu, varētu sacīt ītu staidu sabrukumu, nereti kļūdams par pūsta cāloni sev un arī citim. Un šo iemesla dēļ katoliskos baznīcas katehismas stingri akcentē, ka ikvienam ir svarīgi izaklausēties sevi, lai sadzirtu savas sirdsapziņas bols un sekotu tai un šeit īkšanos pēc īkšējo sakūpūtēbas ir napīcīšama vēl jo vairāk topiec, ka savā dzēvē mēs bīši nokļūstam situācijās, kuros mēs esam neapdūmīgi, neanalizējam savu reidzēbu un neīsu skotamīs sevi. Un to mēs varam atrast katoliskos baznēcis katehismā 1779. punktā. Vēl viens no punktiem, ko runāja mums um, katehismas, ikvienam ir pienākums ievērot šo likumu, kas atbalstojās sirdsapziņā un kas tiek izpildīts, ja mīļojam Dievu un savu tuvoku. Tā tad varam sacīt, ka sirdsapziņas balss nav kaut kādas personiskas, iekšējas instances impulss, nec arī superego reakcija, bet te ir personas balss, Dīva tāva balss, kas ir mīlestība, un varam sacēt, ka es uzslavēju savus bērnus, ko tī dora lobu, bet breidina un sūda, ko tī dora ļaunu. Mēs varam teikt, ka sirdsapziņas balss ir poša dīva pazemīgs lūgums, lai cilvēks palikt uzticīgs, jo mīlestībai – un gudrs cilvēks izaklausūtīs morāliskajā sirdsapziņā var saklausēt runojam dīvu. Un sevišķi, e, izdzēvojot šo gavieņa laiku, mēs varam ikdīnes un bīžok izalūkotīs mūsu sīkšā un tāpat saprast kūtot mūsu īkšējo bolsu soka – Dīva balss ir mūsu sirdītē, ir te sirdsapziņas balss, kas ir žēlestība. Ja mēs atgūdinām un uzsveram katra cilvēka pīnokumu izaklausēties savā sirdsapziņā, tad mēs nadrēkstam arī aizmirst, ka sirdsapziņa ir mūsu radētoja mīlestības dovana, kas ir dūmota radēbai, apveltēta ar breivu gribu un saprotu. Sirdsapziņas balss mūsos nav vienīgi dīva likuma balss, bet eh, pirmam kortom atcerēsimies arī šajā gavieņa laikā, ka te ir mīloša tāva balss, kas runāj uz saviem bērniem, un dīva mīlestība vienmēr ir dīva likuma pēdējais arguments. Un eh, pazaskotūtīs eh, sabiedrībā ļoti daudziem cilvēkiem – Iekšējais šķierslis ir tas, ka ī atdula dīva likumu no dīva mīlestības, un līdz ar to dīva likums un baušļus ī uztver kā pavieli un aizlīgumu, kas teikt cilvēkam uzspīsti nazariekinotīs ar jūs brēvēbu, jūs personiskajam vajadzībām un vēlmēm, un bīži godās arī tai, ka apslopjējot savu sirdziņu ībāk no Dīva mīlestības. Kas ir svarīgi? Un pats svarīgākais ir tas, ka caur sirdsapziņas balsu atsaklojās Dīva mīlestība uz mums. Un varam sacēt, ka tas ir Dīva pazemēks līgums, lai mēs ar mīlestību atbildētu jo mīlestībai un Dievs vieļējās, lai jo mīlestība iedvesmotu visu mūsu dzīvi, to piec, jo prasība ir tik kategoriska, un ko mēs atrūdam Marka evangēlijā, mīļo kungu savu dīvu, nu visu savas dvieseļas, ar visu savu protu, ar visu savu spāku, nu visu savas sirds, nu visu savus dvieseļas, ar visu protu un visu spēku. Arī to atrūnam atkorto to likuma gromotā. Tā ir tot eh, dīva balss ir aicinojums būt atbildīgam, savu kordu būt patīs atbildīgam, nozīmē atbildēt ar mīlestību, uz dīva mīlestību. Vēl viena līta, ko mēs eh, varam pordomot, kā ar savu paklausību dīvam mēs aplīcinam savu mīlestību uz jū, un mūsu mīlestība nok no teiras sirds, labas sirdsapziņas un naļu, naļi, nalīkuļotas ticības, kā losam eh, pirmajā viestulē Timotejam, pirmajā nūdaļā, pīktajā pantā, un Kempenis Toms mums mudinoja uz tik lielu dīva mīlestību un uzticību sirdsapziņas bosam, kas palīdzētu un atsakoptīs pat novis prīškā un viņš raksta, ja tev būtu teira sirdsapziņa, tu pat no novis nasabētos. Ir labāk izavairētīs no grāka, nakai biek no novis, ja tu šodien vēl nāsi sasagatavojis, vai tot reit būs daudzi labāk. Un eh, ignorējot sirdsapziņu, kas ir dīva balss mūsos, mēs tātad arī ignorējam Dieva mīlestību, un ne tikai mēs faktiski atradam Dieva mīlestību, un tas arī ir tas cālonis, ko mēs e, izjūtam e, tukšumā, bailēs, dusmas un jāgas trilkumā, un tad mīlestības pretstats ir bailes. Visu, kur cilvēkam trūkst labas un taisnīgas sirdsapziņas parodās, tā ir bailes, dusmas, varmocība, uh, par cilvēkiem, kas reikojās vardarbīgi, mēdz teikt, ka im ir izkrūpļota sirdsapziņa vai ka varbūt, ka vispār im sirdsapziņas nav. Un um, zinām, ka um, cilvēks bez sirdsapziņas apdraud pats sevi uz tuvokus, arī sabiedrību, kurā mēs dzīvojam, kad uh, cilvēks, kad cilvēki bez sirdsapziņas varētu sacīt, uh, īm augstus posteņus, tad jī aptraut ne tikai savu valsti, savu tautu, bet arī visu cilvēci. Un tad mēs piedzīvojam dažādas sistēmas un dažādus viestures leiklūčus. Skan Radio Marija Latvija. Vem, Senhor Jesus. O coração já bate forte ao te ver. A tua graça hoje eu quero receber. Sem a bênção do Senhor, não sei viver. Olhar o povo ao teu redor me faz lembrar a multidão lá no caminho a te esperar. Vem, ó Santo de Israel, passar também nesse lugar. É o rei. na frente está. É feliz quem o adorar. É Jesus, o nosso mestre rei. Vem aqui, tão perto se vê para o altar. É Jesus vivo, presente entre nós. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua presença eucarística. Nesta noite, encher o nosso coração de paz, de alegria. Solta a sua voz, canta comigo. Radio Marija Latvija - patvērums dievā 24 stundas diennaktī. Pulkstenī roda 9,28 minūtes, no jau 29 skan ētērā Dīnes katehēze, kā ik ceturtdiņa kopā ar jums ir prīsteris Mortenčs. Turpinojot pordomus par sirdsapziņu, gribu teikt, ka desmit dīva baušļi – ir kā objektīva morālo norma mums visam. Un visefektīvākais sirdsapziņas atbalsts no dieva puses ir publiski pasludinotais dekalogs, tā to desmit baušļi, kas objektīvi paroda to, kas ir labs un kas ir ļauns. Uzporējus principus dori labu, bet izavairējis no ļauna – Nādari ūtram tūku nasavieļēji, lai tev darētu. Un Dīvs caur mūzu īdaļēja atsevišķi uz baušļus, parodot, kas ir labs un kas ir e, ļauns. Un pašam baušļu formulējam ir pavieļis raksturs, tāpat kā sirdsapziņas pavēlēm un katras bauslis viešas tīši pie katra atsevišķa individa, un tādēļ tīri formulēti vienskaitļa formā, nevis daudzskaitlī, nazaskotūtīs uz to, kā desmit dīva baušļi tika dūt izvēlētai tautai, kas, kā likums, ir saistēti arī ar sabiedrību, un šodien klausūtīs e, svātajā misē, pirmajā lasējumā, mēs redzam šo ainu, kaut Jēzus Horeba kulnā lūdzās, bet um, Izra Izraēļa tauta sagatavoja sev teļu, no zelta daranotu, elku, un, protams, Dievs saka, ko plējā un pazaskotīs, ko īdora. Bet eh, vienalga, mēs zinām, ka Dievs deve desmit dīva baušļu smozumu uzrakstēt uz uz akmens ploksnēm tādā pašā skanējumā, kaidi tī īrakstēti kotrā cilvēka sirdī un desmit dīva baušļi kūpumā īsadolās divās daļos. Pirmītreiz baušļi nozīmē un normē mūsu attīcēbas ar dīvu, pīprasūt cilvēkam uzaticētīs jam, liltīs un atvēlēt laiku, lai tiktūs ar dīvu, Poreja baušļi ietver sevi normas, kas ir saistūšas attīcēbos ar cilvēkiem, tai tad varētu sacēt, ka desmit dīva baušļi ir reliģiski, un tas ir morāls likums – Caur mūzu pasludinot šos desmit dīva baušļus, dīvam bija svarīgas divas lītas. Pirmam kurtum, mm, lai cilvēks nap, napsamaldētu subjektīvismā, varētu pareizi noviertēt savu reiceibu, lai cilvēks zinotu, kas ir labs un kas ir slikts. Atkloti pasludinot šo likumu, tas saņēma papildus nāpgožumu poša dīva autoritātes aplīcinojumu – un nu šo brēža sirdsapziņas likumam ir objektīvs pamats pordūmot un diskutēt. Un šis objektīvais morālas likuma skatējums ir izaicinojums pēc izpējas pilnīgok īpazeitīs ar tos prasēbom. Uzdot jautājumu varam, kas ir sirdsapziņas pusē, kas to atbalsta, kam rilptos pilnveidošana nūstoja dekologa vai visas dzēvis uzdevumā prīškā un kas ir jopilda. Un šeit izpilde, tātad ir atsevišķu baušļu pildēšana, tomēr ir neizpējama bez rilpēm par arvien pilnīgoku baušļu pazēšanu. Otra līta, tātad kopiets tika pasludinoti baušļi, un kāds ir mierkis bija sabīdriskajam raksturam. Dīvs ar mūzus palīdzējumu organizē izvēlētos tautas dzēvi, un taču nav sabīdrēbas bez likuma. Mēs zinām arī, ka mums uh, savā zeme, savā valstī ir savi likumi, kas regulēja korteibu. Tātad mēs zinām, ka piekrišana noteikta likuma ievērošana izšķir jautājumu par sabiedrības rašanos. Tātad zinām, ka likum, likums vīnoja cilvēkus, viss dekalogs kūpamā ir joplūkoja gan no individa redzes vīdūkļa, tātad konkrēta cilvēka sirdsapziņas, gan arī no sabiedrības redzes vīdūkļa, tātad cilvēku grupas vīdūkļa, kas vēlējās dzīvot kopā pie šo likuma. Reliģiski morālai dzīvei pie savas būtības ir sabiedriskas raksturs, un zinām, kaut mēs visi kopā īvārojam desmit dīva baušļus, tas arī atvīglinoja cilvēkam dzīvi pie to principiem un ūtraidi, Tā, to cilvēka pūlis, tos īvārošanā ir vietēks īguļdējums, veidojot sabiedrību, kurā valdētu cīņa pret dīvu. Tātad šī divi aspekti savstarpēji viens ar otru papildinos un viens otram ir pakortoti. Cilvēkam īvārojot dekalogu jeb desmit dīva baušļus sabiedrībā – kastu un aivaro ir ļoti grīvšai, un taidos godējumus tas prosa varūneibu. Un zinām, ka Dievs vienmēr atbalsta tūs, kas jam ir uzticīgi. Visbīžok istū dora navis nuviešūt grīvtēbas, bet gan stiprinūt un atbalstot cilvēku, lai izspātu grīvtēbas porvarēt. Un šeit mēs varam saprast, ka cilvēku kūpīnas pīmārs, kas ir par baušu īvārošanu, kļūst par vīnu no lubokajiem palīdzības veidim, kaidu var sajimt šeit virs zemes, un te ir palīdzība, kas atvīglinoja dzēvi ar dīva baušļiem. Atcerēsimies, ka atcerēsimies cilvēkus, kurus esam sastapuši savā dzēvē un kas mums poši davuši pīmāru uzticēgai baušļu īvārošanai, arī mēs tāpat varam pazateikties īpaši par tiem, kas mums ir divi, kas drūsmīgi pasto labajā un dīva un uzpraustu ceļu. school. maltā mirdzošā hostijā. Tu esi šeit, lai tavs prieks ir harmonijā. klausāties dienas katehēzi, kas ir iespējama pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies! Kopā ar tevi Radio Marija Latvija. Jūs klausāties Dienas katehēzi, kopā ar jums ir prīsteris Mortenš un Radio Marija Latvija. Rēdējums pamazām tuvojās noslēgumam, pārdomājam šodien par sirdsapziņu šajā gavienja laikā – Un eh, gribu teikt, ka mūsu laiku skaļok nakai ogrok cilvēki pat tī, kas ir kristēti, nu baznēcis pīprosa daudzas lītas, pīprosa, lai būtu tā kā pa jīm, un šeit, protams, šeit daudz dažādu jautājumu, kas saistās gonu uz pīderēbu baznēcai, gonu par uh, par laulību jautājumiem, gan par atvieglinojumiem, gavieņus un tā tolok, bet eh, gribu teikt, ka Dievs mums ir īdevis desmit eisus teikumus, aptverot gan cilvēka individuālo dzēvi, gan arī sabiedrisko dzēvi. Katrs eh, cilvēks, gan izglītots, gan vienkošs, pieegs ne tikai saprast, katra atsevišķa dīva baušļu prasību, bet arī īzamocēt tūs no golvus. Un savokot cilvēku izdūtī likumi dažreiz māc būt tik sarežģēti, ka pat īkļaujot tūkstošu paragrāfu, tī namitēgi un ir vajadzīgi papildinojumi un lobojumi. Un um, neviens, varētu sacēt, nav spiekšu uz likumus īmocētīs no golvas, un kurš tad likums ir tas piļņēgokais, mēs varam padūmot, vai cilvēku vai dīva likums. Un bīži vien nokās jau vaicoms vai jautājums, kodēļ cilvēki pīprasa dīva likuma izmaiņu. Un atbilde ir vinkoša, cilvēks nagripa, uzņemt pūlis šos likumus pildēt, jo ir grūti būvēt mīlestību pret savu cilvēku, pret sabiedrību, pret tivoku, un, protams, katrs zina, ka Dieva likums ir īrakstīts cilvēka sirdī, un baznēca namaina Dieva likumus, un te tika Tā tika nūdibinots ar nolūku šus likums un šos baušļus arī sorgot, lai cilvēkiem tūs atgodinotu un palīdzētu izpildēt. Un baznīca ir taču pienokums rodēt ceļu uz laimi, navus uz pazušanu. Noslēdzot šodien šos pordomus, gribu tos nobeigt ar um, izvilkumu no katoliskos baznīcas katehisma – kurā mēs lasām 1794. punktā, ka atgūt jūtīgu sirdsapziņu var tikai tad, kad cilvēks meklē izēju no savu baiļu un moldu stāvokļa, grib atrast patīsu jāgu savai dzēvēļ, vēl nepieciešama atsateikšanos no jebkuras varmocības formas, no hedo, hedonisma un jebkuras citas morālas nakortības izpausmes dūmos, kā arī visā uzvedībā un rēcībā. Jo vairāk porsvaru gīvs taisna sirdsapziņa, jo vairāk atsevišķi cilvēki un cilvēku grupa saturās nokla lēmuma un cenšas sevi saskaņot ar objektīvo morālis normām. Tai mēs atrūnam eh, šo citātu katoliskos baznēcis katehismā. Sirsnieks paldies, ka šodien bijat kopā ar mani šajā Dīnes katehēzes stundā un gribu teikt, ka šos pordomas par sirdsapziņu esmu sagatavojis un idejas smieļus no Eduarda Stanīka gromatas rilpis par sirdsapziņu, un ja jums ir īspējams, tad jūs drīvši varat tū gromotu atrast jūsu draudžu bibliotēkās vai gromotu goldūs. Protams, šai gromata jau ir diezgan pasen ir izdūta un izdevniecība vārds ir izdevis. Un manu, manuprot, šai gromata jau vai, vairākus godus atpakaļ ir izdūta. Likas, 20, 15 gadu, bet, protams, ir ļoti vietīgi palasēt un pordomot šos jautājumus. Lai jums visiem jauka un svietēga šei ceturtdienā un svietēgs gavieņa laiks. Tīkamies jau nokamajā ceturtdienā. Kopā bija šodien ar jums prīsteris Mortenš. Izskanēja dienas katehēze, kas ir iespējama pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies!